Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Mâlikiyeddin La ilahe illallah ve aleyhi yürüyüp Allahümme salli ve sellem ve aleyhi ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ecma'in Amma ba'd 12 Temmuz 2009 Sabah Bundan sonraki derslerimizin dördüncü devam ediyor değil mi? Şöyle bismillah o zaman yok ki altıncı esas Altıncı esas Esas bir başlık olarak görüyoruz Altıncı esas Ehli sünnete en Ehli sünnete iman masasını muhalefet eden kutsalar arasında en nasıl kutsalsa Şimdi hariler ve mücevher tamam mı? Harici ve mücevher iki tane kutsalar görmüşe çıkmış Kudüs ilk dersimiz ilk derslerinde anlattık İslam'da yani Kıbrıs'la arasında ee, bunun olduğu ilk çıkan bidat bununla alakalı olan bidat ki bunlar hariciler bir bidatı ortaya çıkarmışlar işte bu iki fırkadan bir tanesi zaten hariciler bunlara her tepki olarak müziğe çıkmıştır sonradan tamam mı? cehenneye de başlamıştır tamam mı? devam etmiştir o zaman diyor ki öyle iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, Anladın şimdi buraya bakalım kardeşler Haricilerle mülkiyelerin imanın müsemminatında ortak ittifak ettikleri bir yer var İkisi de bak ittifak ediyorlar ama dikkat et Şu ittifak ediyorlar ama dikkat et sonuçta birbirlerini tam taban tabana tutar Şimdi onların aralarında bir tane kayda var birazdan söyleyeceğim O kaydalarda hemfikirler Müttefikler ama o kaydı imal ettirmede yani faaliyete sokarken o kaybeyi taban tabana zıt görüntüler ortaya yani şimdi yani ikimizin ortak kabul ettiği kayda var ikimiz o kaydeyi kullanıyor ve birbirimize yüzeyim zıt düşüyoruz çok sağ değil mi? İşte bu bunların ilmi olarak meseleyi tahkik edememelerinden cehaletinden kaynaklanıyor bunların bu hariciler mücadele şimdi bunların ortak kabul ettikleri şey yalnız diyorlar ki iman iman cüzdür, e, iman bir bütündür, bunlara bölünmez iman bir bütündür müjde ve hariciler diyor ki ortak görüşleri Diyorlar ki iman bir bütündür bizlere bölünmez Şimdi o zaman ittifak ettikleri yer neresi anlar? İttifak ettikleri yer şurası İmanın bir bütün olduğu ve cüzlere bölünmüyor Peki onlar bu kaygıyı yani imanın bir bütün ve cüzlere bölünmeme kaygısını kullanırlarsa nasıl kullanmışlardır bunları? bir e, anlamına getirmişler ki bunlar birbirine falan tabana gitmiş görmüş ortaya çıkıyor bak şöyle hariciler diyor ya ah iman bir bütün bir bizlere bölünmez bundan dolayı diyorlar ki adama iman, imanın bir kısmı giderse kendisinden bir kısmı gider tamamlar şimdi mesela şimdi bir günahlar imanı zedeliyor mu? zedeliyor evet, zedeliyor haricilere göre zedeliyor ama bize göre zorluğu çoktan yapılma çünkü bize göre imanı rüzgarı var hangi düzenden ilk ona göre karşılar bir arkasına e, ama haricilerde öyle bir imanı bizim gibi rüzgara doymadıkları için rüzgar bizi kısmı giderse büyük günah işleyerek çünkü büyük günah zarar oluyor imana bir kısmı giderse hepsi gider diyorlar o zaman onların kabul ettiği kaydoluşunu başa alıyorum ve sonuçlarımıza veriyorum onların ilginde diyorlar ki iman bir bütündür rüzgara bölünmez o yüzden bir kısmı herhangi bir günahla giderse bütün gitmiş olur kafir olur tamam şimdi aynı kaydeyi yüce kullanıyor ama tam ters hüküm çıkarıyor yaratmayıcı evet aynı harfler bir kere iman bir bütündür yüzlere verilmez o yüzden kişide imandan bir parça varsa imanın hepsi vardır iman şamidir diyorlar görüyor musun anlamı? bakın ayrım böyle iman attı o yüzden müziler diyor ki evet hariciler gibi şey söylüyorlar iman bir bütündür sizlere bölünmez bu sizlerden herhangi bir tanesinin bulunması bütün şey hepsinin bulunması imanın hepsinin bulunması demektir o yüzden herkesin imanı kamildir diyor ve bunların sözünün lazımı şuna çıkıyor Nebi Sallam da en kötü bir sahasının imanı dahi almak bu çıkıyor anladın mı? haricilerle e, ilgi arasında bir fayda var dedik ya peki bunların aralarında bir, bir içinde mübarek yüklerin yok diyor mu var mı? bak şimdi hariciler diyor ki amel şey iman e, kalb ile takdir bir ile ikrar azalarla amel diyor diyor ki hariciler aynı bir ümmet gibi bir ile ikrar kalb ile takdir azalarla amel diyor ama ehl sünnete ayrıldıkları var mı yoktur? Ahmet bak şimdi e, e, Hariciler imanda bir tarifi var tamam mı? Biz imanı öyle tarif ediyorlar ki bu tarifin yarısında ehl-i sünnetle hemfikirler ehl-i sünnete muvafakat ediyorlar diğer yarısında ehl-i sünnete muhalefet ediyorlar tartışıyorlar şimdi en bizim tarifi yapalım sonra haricilerin tarifini yapalım haricilerin tarifinin ehl-i sünnetin tarifine nerelerde muvafakat, muvafakiyeti var nerelerde muhalefet var Şimdi öyle sünnet ne İman. Kalb ile tasdik, bir ile ısrar, azalarla anmazdır, artar ve ekilir doğru mu? Şimdi harclar diyor ki, e, harcların tarifinde şu var. İman kalb ile tasdik, bir ile ısrar, azalarla anmaz ama artmaz ve eksilmez. Anladın mı? O yüzden e, tarifin yarısında muvafakat yarısında muvafakat alabilir. Muvafakat ettikleri yarısı. Diyorlar ya onlar iman kalbine karşı zilletler arzalarla amel bak ya kadar gidiyor ama diğer kısmında müsaade ediyorlar şimdi diğer kısmında öylesine ne demişti iman artar ölçüler ama hariciler diyor ki iman artmaz ölçüler çünkü eğer hariciler iman artar ve ölçülür varsa kökten mutluları yıkılır o yüzden mutluları yıkılmak istemiyorlar ve dönmüyorlar kabul etmiyorlar çünkü neden haricilere göre ne demiştik az önce imanın bir kısmının gitmesi hepsinin gitmesi gerekiyor o yüzden bunlar imanın gitmesi diye bir şey olamaz imanda şunu yapıyor imana ilgili bir tabiilik mi hepsinden yarınların iman olmaz veya e, imanı etsin imanı az diye bir şey yok yani tamam mı? peki şimdi o zaman e, haricilerle bir evletimizin aralarındaki e, tarih noktasında veya imanın usulü noktasında ilgi farkı anladın mı? ancak müdüye gelince bak şimdi müdüye gelince dedim az önce mucize tam tepki olarak intihar ediyor tamam ve diyor ki bunlar iman mağdiyet yani günahlarla eksilmez çünkü neden iman bir bütündür iman bir bütündür iman bir bütündür ve günahlar imanı eksilmez iman günahlarla yaptığın kötü amellerle iman eksilmez diyoruz diyorlar aralarında icma etmişlerdir ki Ahmet bak şimdi diyorlar Ebu Hasan'ın eşhari bunun da Ebu Hasan'ın eşhari var bunun makalat-ı İslami'nin adlı kitabı var öyle güzel olsun selef alimleri aralarında icma etmişlerdir ki Ebu Hasan el-Eşhari'nin bu kitabı ümmet arasında fırkaların görüşlerini en doğru ilmi anlatan en doğru anlatan kitaptır Şimdi fırkaların görüşü hadis ve ayetle öğrenilmesi nasıl fırkaların görüşü? E, anlatabiliyor muyum? Yani fırkaların görüşü oradan çıkmış insanlar bunlar. Bu fırkaların kimlerin yazdıkları kitap var ya kitaplarından öğrenilsin onların materyalarının ne olduğunu ya da e, fırkalar hakkında geçmişte bazı e, ümmet tarafından kabul görmüş alimlerin kitapları da öğrenilmiş. Mesela bunlardan bir tanesi Hasan, Kalkisar vardır mesela e, Bagdadi'nin El-Sarfut Beynel e, Sirat vardır işte Ebu Hasan Eş'ari'nin Makalat-ı İslam'ın vardır vesaire bir kitaplardan öğrenmiştim tutalım görüşlerini tamam mı? hatta İbn-i Nebi Makalat-ı kitabını çok övüyor şu manada övüyor yani fırkaların görüşlerini tamam mı? iyi e, bilen bir alimde Ebu Hasan Eş'ari ki bu Eş'ari'nin bir şeydir görüşleri bütün kırsalan görüşleri iyi bir genel olarak tabi eksiklikleri var kitapların biraz şeyini tamamlayamamışım biraz bazı misali vesaire ama genel olarak e, fırkalar hakkındaki en önemli kitaplardan bir tanesi e, İslam'da yazılı kitaplardan bir tanesi hangisi yazarsan Masalat-ı İslam'ın denir tamam mı? Şimdi Ebu Hakkı'nın aşağı nasıl? Bu kitabı da Bu kitabın bu kitabın Türkçe çeviriyor yani şimdi tabii çeviren böyle e, dini yayınlardan çıkmıyor yani böyle e, din adına kuruluş yayını verir yani böyle her türlü kitap bakan her türlü tarihe aday adam bakan başlar e, farklı olduğunu farklı olduğunu şu an millet dersler derslerini öğrenmesi lazım çok açık yollarından onları hiç anlayamadılar artık artık şimdi anlatmam ancak e, açıklayabileceğim bazı kurtalan görüşü hakkında kamera alacağım sonra onları da anlayabilirim zaten o böyle özel gelmiş diyorsan Arapça öğrenmek Müslüman kadar ünlüye müsaade kapatmış olacak sen öyle öğrenmiş bundan değil mi? o yüzden ben birçok yerim mesela anlamıyorum artık mı? Evet, evet, anlıyorum bir şey ancak niye ki Haricilere taklit ve diyor ki bu e, mülkiyere aralarından cuma etmişlerdir ki ümmet artmaz şey ümmet mağduriyet etsinler ve bunlar aralarında icma etmişlerdir ki bununca neden aralarında diyorum şimdi deminden sözünü dönüştüm aklıma geldi ne diyorsunuz Ebu Hasan'ın Eşhari makalat-ı İslami'nin adlı eserinde diyorlar ki diyor ki mürciye arasında mürciye arasında 12 fayda on iki durum bunlar şey tamam mı? on iki farklı görüş ama bu on iki farklı görüş şu aslı üç, üç veya dört görüş görüyorsun bunlarla diğer işte falan, kalan sekiz tanesi falan bu üç dört görüşten türemedir asıl ürünü tasdik ettiğinde on iki tanedir ama asıl böyle baş olarak tamam mı? veya liderlik olarak artık üretim yazıktır e, 4 grup veya 3 grup veya 4 grup görüyoruz ben tamam onlar anlatacağım aslında üç doğsan olur dört doğsan olur miktarı görüşürler işte bu 12 fırka diyorum diyor veya 4 fırka diyorum akıl grubu olarak yazıyorum çalışanımda bunun bütün bu tarife müccenin bütün bu tarifeleri bu 12 tarifede arasında şu noktada icma etmişlerdir amel imandan tutuyoruz Ehl-i en yakın mücceden Türkçe'de edip e, Ebu Hanif Hammar İbni Süleyman Beyler İmam Mehmet'inler Mücret Fukabe olanlar Ehli Sünnet'e en yoğun olanından tut Ehli Sünnet'e en uzak olan Mücret'e kadar tut ki aralarında icma izladır ki Ana imandan geliyor Ancak tamam çok önemli bir nokta var ve gözden kaçırılan nokta Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim mesela karşındaki senin mesela bir müziğe vermişsin her şey yani olması lazım senin müziğe vermişsin şimdi biz ikimiz aramızda e, bir dini münakaşa yapıyoruz imanla alakalı ben sana diyorum ki amel ilminden değil mi? sen ne diyorsun? nasıl değil? doğru ilminden peki e, devam edin diyor ki amel sen şimdi müziğe vermişsin diyor ki amel bir adam Allah'tan Peki yani o zaman ameli fark ederse bu adamın hükmü nedir? Neyin imanı kârlıdır, imanı hiçbir zarar vermez değil mi? Doğru mu? Tamam. Biraz sesli olursan sesin az olur. Tamam mı? Peki e, o zaman amelin tersi imanına zarar vermez dedim doğru mu anladın? Doğru mu? Peki sana yeni bir soru soruyorum. Senin helal olduğunu bir soru. Yani ben de anlatamıyorum. Bu bir insan Allah'tan korkmakla rüzgâdır ama Sevmekte Allah'a sevmekte Kesin görüyor musun? Ahmet Kesin Peki bu insan Allah'ı sevmek ne anlık? E şimdi mücadele ne olmuştu? Amelin yanına zarar vermez Evet amelin yanına E peki Allah'ı sevmek amel değil mi? Amel kalbi mi? E, sen kafir ele bulunur diyorlar da bunda Kendin nasıl bulundun? Evet hocam Şimdi öylesinde amelin yanından bir düzeltin Bak şimdi böyle bir düzeltin Zabiri anlarlar mı diyor kalplardan görünce Bir amel diyor Amel diyor Şimdi amel, amelin için ne için diyor Allah zaman bu kadar tasarrufun vefatın mümkün Onlardan korkmayın benden korkun Eğer mümin Bak şimdi imandan Ne Mesela Öyle dinlemek diyor ama Ne yapacak ama Müziğe Hani Müziğe rahat olduğunu yapıyor Ama Ölmeden Ne bunun var çünkü mücürlerin mücürlerin bunların büyük bir kısmı hani dersimizde söyledik ki Allah kendini diyor bir topluluğa şimdi bu adaletimizden uzaklaştırmadı şimdi biz bu adaletimizden uzaklaşmadık toplumun görüşünü son söylüyor ve diyor ki bu fırsatının çoğu büyük bir kısmı kalbi amelleri imandan sayıyorlar diyorlar ki kalbi ameller imandan diyorlar aksi halde amel Allah'a inanmak amel mi? amel kalbi amel eğer sen ameli inanmadın mesela Allah, adam Allah'a inanmadı da çünkü ameli inanmadı ve ne zaman sıralar karışıyor Allah'a sevmesi de olur Allah'a kastetmesi de olur değil mi? o zaman diyor ki mücdelerin büyük bir kısmı mektubuyla mücdelerden öyle sapık insanlar var ki öyle sapık gruplar var ki kalbi anlamları dahi bundan çıkıyor bunlara ziraat-ı mücde mücderin aşırıları ziraatları o yüzden diyor ki mücde haricilere tasdikli olarak çıkmıştır ve demişlerdir ki icmaen aralarında icmaen günahlarla etkinliktir aynı şekilde bütün bu aralıklığı tayfalara aralarında icma etmişlerdir ki amel imanla değil ancak bunların büyük çoğunluğu yani bu hücrelerin büyük kısmı kalp amellerini imana sokmaktalar imanın mükemmeline kalp amellerini dahil etmektedir diyorlar ki amel imandan yüzdeyizdir derken kasıtları azalar ile amel imandan yüzdeyizdir diyorlar yoksa kalbi amel onlara sorduğunuz zaman onlar derler ki kalbi amaller imandandır o yüzden ciddi amel imandan değildir derken onların bu konudaki kastı azalar ile amel ama şöyle amel imandandır derken hangisini toplamız hem kalbi amelleri hem de azalar ile amelleri tamam mı? çünkü amel imanları içimize azalar onlar aynı şekilde icma etmişlerdir ki iman artmaz ve eksilmez bulunan tek bir cüzdür tek bir cüzdür cüzdere bölünmez parçalanmaz cüzdere kısımlara bölünmez tamam mı? ama öğretimde bütün dünyadan bölüldür öğretimde bir amel bulunan cüzdür arkada edilir tamam şimdi bizden az önce dedik hani bu cüzdü Ebukat'ın eşhanın makalatı İslam'ın doğru gibi 10 ancak ee, şey yapacak olursak meseleyi mesela e, ana kalıplar olarak verecek olursak deriz ki biz bu 12 fırkayı 3 fırka altında topluyoruz çünkü aslında 3 veya 4 fırka altında topluyoruz çünkü aslında mesele ünlü yani diğer o 4 fırka dışındaki fırkalar da müzde fırkalar da aslında bu sayacağımız 3-4 fırka içinden doğru fırkalar olmuştur tamam mı? şimdi şu yapalım böyle böyle ibadet ölçememek çünkü ağzınızda bir nokta var şimdi orada bilmiyorum şimdi mutluluklardan bunu tarif edilmiştir mutluluklardan öyle tarif çıkmıştır ki diyorlar ki bunlar iman sadece sözden ibarettir bakın lafta bak küfre bak diyorlar ki iman sadece lafından ibarettir sözden ibarettir iman kesinlikle imanın azalar ile amelle veya kalp ile hiçbir alakası yok imanın kalple inanmazlar kalple, kalple veya azalarla hiçbir alakası yok oluyorlar imanın iman sadece sözden ibarettir bak düşün imanı kalple bile kalple bile alakasını hizmet ediyor bunlar o kadar aşırılar tamam peki bunlar kim ama duydun mu şöyle bir kutlar kerramiye kerramiye bunların üzeri kimdir aslında Muhammed bin Kerran Esbistan Muhammed bin Kerran Esbistan'ın Kırklarını oradan almıştı zaten Kerran'ı geliyor tamam Bunlar diyorlar ki iman sadece şeydir ve iman kalpte ve yani imanın kalpte ve azalarda yeri yoktur bunu söyleyen mürciyenin kerranı yoktur ve bunların yeri bunların imanı Muhammed bin Kerran Esbistan'dır ama maksatın yolunda muhaliflerin görüşlerini bilmeden, muhaliflerin görüşlerini ezberlemeden, tutma etmeden tamam mı? Kendi akılını anlayabilirsin. Bunda sorun yok. Tamam Ama şöyle bir işler olur ileride ileride gelecek şüpheleri defetme adına doğru çekebilirsin. Çünkü aramış olmadan anda muhalifin bir e, şüphesiz cevabı gelip bir seni rahatsız edebilir. Ee, bir şey yapamadığın zaman bildiğini tutuyor bile şüphe tutarlı kalma O yüzden bunlarda mutafatlık olmaya çalış ezberle bu isimleri ezberle mamur bir karanlık istansı bir ezberle çok şey, ezberle bu ümmet bile şey. tamam bunların görüşlerini görüşlerini bilgiye kaç kırka tamam mı? ana kaç tane görüşlerini boyutunu böyle görüyorlar hangi alim hangi kitabında e, bunun böyle olduğunu söylüyor atıyorum mesela diyor ki e, Burcu 13 Kırk'ta bunu kim söylemiş Ebu Hasan el-Eşhari bunlar da makalat İslami'nin ne demiş Burcu 13 Kırk'ta bunları böyle ezberlemek için aklına tutmaya çalışıyor tamam mı? bir de ezberleyen şeyler tartışıyor çünkü karşı tarafa anlatırsan da karşı tarafın ne kadar dinlerinden yani şu manada dinlerim en azından ünlü olarak bir şeyler sağlıyorlar anlıyor muyum? ve ilim talebesi için lazım tabi ki adam için lazım dedi şu an ilim mevzusundeyiz ve ilim talebeliği adı altında konuşuyoruz tamam mı? o yüzden bunları söylüyoruz yoksa e, her insanı bunlar zaman adet hırs olmaz tamam mı? yani adet olarak her insana Allah'ın fıkhaların e, görüşlerine özelliğini bildiğimiz fıkhalarla hiçbir alakası yok bu Kur'an sünneti bu bize yeter hiç bunlar olsa da olmasa da biz Kur'an sünneti anlatmayı zorluyor orası öyle ama bazı insanların bunun sahiplenmek lazım anlatabiliyor muyum? Ee, bir dakika kadar tarzında durabilmek için anlatabiliyor muyum? Yani tabiri caizse Çünkü maalesef maalesef ne zaman ki bu fırtalar çıktı e, hükümetten bazıları bunlara karşı cephe almalı bunlara karşı reddiye vermeli İslami tanrılarına tamam mı? bundan dolayı yani. o zaman birinci tayfa ne olur Ahmet? İmandan bilinci gibi böyle sadece lafından ibaret ve imanın azalarla amelle veya kalbi ile alakası evet, bunlar sorbandı Muhammed'in sarımını bunların ikinci parçaları var bunlar diyorlar ki iman sadece bilmekten ibaretler bilmekten ibaret bu söyleyenler kim? Yahudiyet Yahudi takvan değil mi biliyorsun? Yahudi takvan cehmiye fırsatını görüştürdü çünkü cehmiye de bir mürciyedir tamam mı? Yani mesela cehmiye iman noktasında mürciyedir bütün sıfatlar noktasında muakkıda da vesaire tamam mı? işte e, kadar noktasında cehmiyedir gibi tamam mı? ama şimdi diğer şimdi kadar kadar tanımları bilmiyor ama e, aklıma geldiğini söyleyeyim ben ama şunu bildim e, cehmiye iman noktasında nedir? Ki mesela kerramiye sadece imandan mı tanımlıyor? Dinin bütün mevzularını tanımlıyor Desem ki kerramiyeler imanda hangi görüşlendir? Hangi kerramiyeler daha tanımlıyor? Çünkü desem ki iman noktasında aynı kerramiyeler daha tanımlıyor Ben bunun gibi ama geçen sene kadar mutezile iman noktasında ayrıca kadar bir dersi tutarıcılar öğrenmiş Şimdi e, o yüzden bize bir tane iki tane mezhepler evlilikler haliler de mülküyorlar tamam mı? Ve bir iki kursa işte çevrenin yerine kursa falan mülküyorlardan duyuyorlar Bunu aslında tadakulul akadi ilmi derler Tadakulul akadi yani akılların birbirine girmesi Bakım okumu ilimdir çok zordur Ne artık şey yapamam Yani işte işte adet hürmet ediyor Kaderde şudur imanda budur İşte istibatta şudur Şunda çok şeydir anlıyor musun? Zordur ve e, karışıktır yani Bunlara ancak çok dikkat etmek lazım İyi böyle okumak lazım Sıkıp tekrarlamak lazım Bunlar akılda tutulduğu Yerlerin kafana anlatabiliyor muyum? Çünkü diyoruz ki ikinci tarifini Müzdenin ikinci tarifini diyorlar ki iman marifetten ibaret insan bir gün yeter Allah'a bir yeter bak bir sadece bir yeter Allah'a bir yeter Allah diye bir varlık var bir yeter tamam mı? Bunlar iman bundan ibaret bunları dünyanın harcayacak tamam mı? Peki ama bunların kavmini sunduğu nereye çıkarıyor biliyor musun? Bunların bu kavmine göre ilgisini ne olmak lazım? Neden çünkü ilgis Allah'a biliyor değil mi? Evet, Allah'a biliyordu da bunu yani bütün Allah'a buna dair hiçbir şey var mı aklında buna Allah'ın olan yok şey. Allah'ın e, Allah'a bildiği Allah'ın bildiği herkes biliyor bunların karnına göre zaman edip tam bir mümin olmuyor bu da otomatik zaten meselelerinin dağıtılığı ortaya çıktı değil mi peki bir de üçüncü tarih var tamam mı bunlar da diyorlar ki bak şimdi iman sadece tasdikten ibaret doğrulamaktan ibaret edilmiyor yani doğrulamak ne neyin zıttı yalanlamak yani sen Allah'ı yalanlama doğrula iman budur diyorlar tamam mı? iman tahtası müdadır bunu da söyleyenler kim? eşarilerin müteahhirleri yani eşariler eşariler de arasında grup yok aslında mesela eşarilerin ilkleri var ve sonradan gelenleri var tamam mı? mesela ilk gelenleriyle sonradan gelenler arasında fark var iman noktasında Çünkü farklar noktasında bile fark var mesela ilk eşyalar Allah'ın aşkı olduğunu kabul ederler değil mi? Evet. Ve kabulü sıfatları kabul ederler vesaire Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyor ki bu hani iman tasdikten ibaret edilen bu üçüncü e, müddet fıkratının mutarifenin kimdir? E, görüşün kavmi eşarilerin sonradan gelenleri bunlara mutakir diyor mesela eşarilerin mutakabini desen ne anlaşılır yani ilkleri demek müteahhirleri sonları demek tamam bak bu kitaplarda ünlü kulaklar da bunları bulmaya çalış ki e, kitap okurken ağır gelmiş Çünkü insana şikayet oluyor bir adam mesela bir kitap çevirmişsiniz akılsızda haliyle insanların çoğu yerini anlamıyor ağır geliyor haklı ya insanlar e, çünkü kitap başlı başına bir ağır yani bugün kadar Türk çalıştırmaya çalış bazı şeyler olmuyor bilim olmuyor, temel olmuyor, şey olmuyor, anlaşılmıyor, normal bir şey ama bu tür lafızları tutmaya çalışırsanız kafanda tutmaya çalışırsan esrarlar basit görürsün çok basit yani gayet yanıtını yani. anladın mı? o yüzden mütekaddim eşariler dersi mütekelek diyorlar mütekaddim kelek dersin küreğin ilk yeri müteakir ise küreğin sonradan tabi müteakir sonradan demek mütekaddim oluyor o zaman diyor ki bir üçüncü sayıda diyorlar ki iman doğrulamaktan tasdikten ibarettir ve bunu söyleyen kimlerdir? eşarilerin müteakirleridir tek an dünyanın sözleriyle tanıdığına getiriyor aynı hükmün tarzını geçtiğine getiriyor bunlara da göre ilgisi mümin olmak lazım değil mi? İki neden iblis Allah'a yalanladı mı? Takipledi mi? Takipledi Hatta Allah'ın lanet ettiği zaman bile Allah'ın üzerine yemin ederek e, ayrıldı Yani ayrılığından kapışı Hani ben onları saptıracağım diyor ya hakikat zaten Allah'ın üzerine inmediyor hatta Allah öyle bir e, tasdikliyor ki izzetine dahi yemin ediyor Allah'ın Allah ona lanet ettiği halde izzetine yemin ediyor ve izzet kitabını bize kabul ediyor bak bütün kitaplarda da ilgisi şey diyor yani anladın mı? Ha. İzzet e, e, Allah'a kesinlikle bir tasdik ediyor o zaman bir çünkü tariflerin üzerine göre eğer iman sadece tasdikten ibaretse iman tarifleri aşağıdan geliyor o zaman izzetine mi geliyor? bir ben ne olur? bazı bilgisini alın alim sıfatını iptal ettiğini söylüyorlar bunu görür mü? çünkü sınavsın bir meselelerini yapma bunu şimdi çağırmış tamam tamam mı? bunu da anlamadım çünkü ne demek sana zor kastasını aklına hatırlamıyor musun? sen zor kastasında bir şartın vardı bazı alanlar artık kesinlikle bizden tarzı çalışmamayacağım tamam mı? evet çünkü ben bu sözü yazıp çünkü çok uzun zaman ders ona dönüyor nasıl olmuş Allah zaten toplamda 50 sıfır 50 dakika diyor onu da sadece aklımda bilmiyor tamam mı? Ben kaydın önemli ama Şimdi diyorlar ki iman farklısı ve bu yaparlıdır diyorlar imanı yaparlıdır Şimdi bu da ikinci saygısı bu da ikinci saygıları var bunlardan Asıl tarih onu diyorlar Bunlar da işte Mısır'ın sünnete en yakın olan Bakın Mısır'ın en yakın olan bir bunlar evlilikimiz en yakın olan müjdeyi soruyorlar bunlar ne diyorlar diyorlar ki ee, iman dil ile ikrar kalp ile takip ediyor dil ile kalp ile nedir takiptir azalar şey ameller ama ne diyorlar ama ameller imandan değil bunun da işte ilk tahsilenen bunlardan Ammar bin Ebu Süleyman olsun hatta sonra bir uzun Hammad bin Ebu Süleyman Bağdadi tamam mı? Hammad bin bu Hammad büyük bir selef anlamı mı? büyük bir selef alimi ve bir sürü kişiden bir sürü selef aliminden meşhur selef aliminden tepki almış kişi ve tıkkıyla, cismiyle, ibadetiyle meşhur bilinen büyük bir alim tamam mı? ancak bu konuda bidat bilmek olur eğer hani öyle bir şey bir yüzden öyle bir şey olabilir ama bilmez mantıda bidat bir şey olur şey şey şey anlatabiliyor muyum? dedik ki e, biz Ahmet bir İbn Süleyman bir şey yapmıştır Ebu Hanife de onun bir sözünü takdir etmiştir Ebu Hanife Ahmet bin Ebu Süleyman'ın sözünü takdir ederek bir görüş almıştır takdir yani benimsemiştir onun görüşünü Ahmet bin Ebu Süleyman'ın getirdiği deliller ona kafir gelmiştir anladın mı? O zaman diyor ki bunu ilk çıkaran Hammar bin Ebu Süleyman da ne kadar ihtilaf varsa da ilk çıkaran kim oldu ama diyor ki bunu ilk çıkaran arabanın bu kavli bidatı Hammar bin Ebu Süleyman'ın büyük harbi Allah kendisinden razı olsun bir hata etmiştir Allah onu affetsin tamam Ama hiçbir zaman ona bidat ediyor diyemiyorum, müddet ediyor çünkü bu süre ismi faildir müşteri bilat olur kime demek bidatı bidatı zengin halada çalmış insanı bilat yoksa adam baktı bakın evdesin yok ama bu hata yapmış kitabından dolayı tamam mı? bu onun için olan bilat olur ama bütün sahanların evdesi olmama bundan dolayı bidat edememiş aynı şekilde öyle hadise de öyle şimdi öyle hadise de e, bu görüşüyoruz işte alimler bazı ilimleri ihtilaf etmiştir Eban Hüseyin görüşten döndüğünü görmüş dönmedi ama Allah yarın razım olan görüş Eban Hüseyin'in görüşünden dönmedi tamam mı? ama Allah yarın razı olan görüş baktığınız zaman araştırdığınız zaman meseleyi ilim olarak taktik ettiğiniz zaman ortaya çıkıyor da Erdoğan Hanım'dan memnunsun neden? Çünkü Erdoğan Hanım'ın bakır ashabına bak Bir görüş bir görüş üzerine devam et İslam'da görmüşlerdir bakır ashabı çünkü e, içinde kaydedir ki bazı insanın görüşleri ashabına bakarak alınabiliyor bakıyorsun ki bütün meşhur ashabı bu konu hakkında tamam mı? E, ameli imandan çıkarmışlardır mesela bunların en başında gelen e, iman sahabi tamam mı? bunlar kısadır mesela bunu İbn-i Ebu mesela Kurabanın baktığı bak ona der ki öyle sünnetle şey arasındaki ıslah lafzıdır hamsi lafzı değil özürdür ama kulli hal çünkü bunlara ne diyoruz biliyor musun abi bak bu lafzı unutmaz bu lafzı unutmaz öbürünü unuttan bundan geçen insan kızma öbürünü unuttan kızarım tamam mı? bunu unutmayacaksın bunlara ne diyor ne deniyorlar ne diyorlar biliyor musun evli sünnet olmuşlar bunlar evli sünnetler ama diyorlar ki amel e, kalp yasası cümletlerdir ağza, ağzalarla amel imandan değildir bunu diyorlar mürciyetin fukaha tamam mı? mürciyetin fukaha yani fukahaların mürciyeti tamam mı? hangi kitapta mürciyetin fukaha yazıyor aklına gelecek şunlardır bunlar ehli sünnet alimleri işte Hammad İbn Ebi Süleyman, Ebu Hanife ve bunların ashabı kurtarı vesaire kurtarından bir kısmı vesaire aslında bu kurtarlar gelecek bunlar onun içinde kurtarılacak onda bir takım düşmüşlerdir yüzde kurtarının aklına duracak bakın ben hiç alimler onlara yüzlerini kesinlikle çünkü yüzde kurtarırlar değil mi gördüğü zaman bu oyun kusur kadar hepsi içini görebilir Allah korusun şimdi bunları hazır beraber bütün yüzde kurtarır gibi aynı da o zaman sayıyor değil ayrılmışlar şey. o zaman alimler bunlara bilgiye de insan yanına bir icabı koymuşlar demişlerdi ki bilgiye bir fıkha yani fıkhaların bilgiye fakirlerin bilgiye yani bunlar fakirdir alimdir ödüşümüz şey alimdir ama bu konuda fıkha bu konuda şey hata etmişlerdir anladın mı? Yani şimdi adam belki de bütün ispatlarda imamda kadar şey, ispatlarda kadar da e, tam böyle bütün bir e, dinin e, imanı mevzularda tam oluşumuz bu mevzuda hata etmiş bunu çıkar yani bu şey bunu çıkar olmuşsunuz sen ona biraz öyle olur tamam mı bu iş bütün e, bakışlar adaletli bir şey değil tamam mı e, bunu da anlatın inşallah e, işte o zaman e, diyor ki bir sürü çalışanın yani bir sürü çalışanın en meşhur olur tamam mı Şimdi bak çok önemli bir şey söylüyorum Şimdi bak, bir önemli bir yer söyleyeceğim Sen de şunu söyledin ki sen meseleyi iyi tasarlıyorum Bunu temelini diyorum Sen bana bu zirabanın bahsediyorsun Şu akıllı tasarlığı şartı var mı? Doğru diyor Onu kim şart etmiş? İbn Ebu Ebu Hanefi Değil mi? Birazdan bir şey söyleyeceğim O kitapta onu görürsen sakın itibara Çünkü orada İbn Ebu Ebu Hanefi hata görür tamam mı? bak şimdi ne olur ki mutluyetin fıkha var tamam mı? mutluyetin fıkha bu mutluyetin fıkha onun sünnetle imanın tarifine mutalak olmuşlardır ne demişlerdir dedi demişlerdir ki bunlar iman dil ile islam kalb ile tasdiktir öyle sünnet demek dil ile islam kalb ile tasdik azalarlar şimdi bazı alimler Atatürk alimlerimizden bazıları demişlerdir ki e, bu mürciyatın fıkahayla diğer ömrü sünnet alimlerinin arasındaki ihtilaf aslında gerçek ihtilaf değildir lafzı ihtilaftır sadece lafında farklılık var yoksa aslında aynı şeyi söylüyorlar diyorlar tamam mı? aynı şeyi söylüyorlar bunu İbn-i Ebu Ezil Hanefi de diyor diyor ki İbn-i Ebu Ezil Hanefi diyor ki Ebu Hanife olsun, İmam Sahabi olsun tamam mı? bunların hepsi aslında e, diğer ömrü sünnet e, imamları gibi aynı şeyi söylüyorlar sadece lafızda farklılık var yani lafı farklılıkları var sonuç olarak mana olarak aynı diyorlar tamam mı? ama diyor ki Allahu Alem burada Ebn-i Ebil Ek hata yapmıştır buradaki e, silah lafız lafız bir hakiki silahtır silah e, mana olarak da farklandır tabisimizde mutarefet vardır burada lafız bir silah yok tamam mı? şimdi gelin bunlara var zaman ana bilmemden değil yok diyorlar e, peki ölmüş müzeler ana bilmemden değil mi? Altarak mani olmuş mani olarak ıslatla o yüzden o, o kitapta o o gördüğün zaman itibar almak lazım tamam mı? O da İbn Öbül hata yapmıştı çünkü Ebu İbn Öbül bir de bu manada müziyelerden ee, ısınlanmıştır tamam mı? Müziyelerden ısınlanmıştır o yüzden diyoruz ki müziyatı sıkılarla kelam alimlerinin imanın tarifindeki ihtilafları hakiki ihtilaftır. Lafı ihtilaf değildir, gerçek bir ihtilaftır manada, manaya tesir eden bir İslam hatta e, bunu e, yani bunun hakikaten manen dahi ıslah olduğunu e, şey söylemiştir değil mi? mesela şehirler de söylemiş demiştir ki hayır bak bu ıslah değil mi diyor gerçek ıslah e, bakın hatta Şeyh Albani de bunu söylemiştir mesela Şeyh Albani bunu nerede söylüyor mesela bir adamın bankı bir e, sahabi var ya mesela Elbani'nin ona takdisi var tamam mı? takdisi yok inşallah takdisi yok bir hizmete söylüyor mu? o şeyin hakiki olduğunu da yani söylüyor ki bu zaman diyor ki sahalar o hizmete tutanla mutabir etmişler de takdisi olan tamam mı? o yüzden de atmışsın bunu bazı kitaplarda görebilirsin İzin Ebu'l İzin dışında da var bazı alimlerde görebilirsin diyorlar ki aslında bu hizmet arasında imanın bir noktası üstü farklı sadece lafızları farklı farklı kullanmışlar yok yok burası yanlış hem lafızlar farklı hem de lafızın dolaylı kötü manada da bunlar müşterikler Şimdi en büyük delillerinden bir tanesi çok müjde Rahman'ın anlamı mı? Böyle de anlattım sana Müjdenin en büyük ayrıca bir icma etmiş derdir ki Rahman ilminin Nasıl bir şey yapacağım? Ee, lafı ihtilaftan ibaret vermiş şey olacak Anladın mı? Devam Bak şimdi çok önemli bir yere dönünce 10 dakika falan daha atacak daha atacak tamam evet 10 dakika daha atacak daha atacak çok önemli ama şimdi e, halbuki demek istemiyorum hepsinden ekinlenmiş bazı e, insanlar tamam mı? mesela tekfirden uzak olanlar için ama haklı olarak sektörden uzak olanlar için ne diyorlar diyorlar ki mülkiyet mi diyorlar ne yapıyorsunlar bize mesela bazı insanlar var diyorlar ki elbani mülkiyor bunlar mülkiyor senin mülkiyor neden bunu yok yok size yok başlamıyor yok şunları şunları yok ayrı tepki etmek isteyenler değil mi? diyorlar ki mülkiyor bak şimdi bu mülkiyor baktı ister bunu tepkiler kıyamak Yoksa ister bahsediyor onun mevzunun asıl tepkisi değil ben meseleyi örnek vermek için bütün olası olsun diyor böyle lafız söyleyen bir insan bu konuda çok cahil olur yani böyle lafız söylemesinin sebebi cehaletinden kaynaklanıyor kesin görüyor musun? cehaletinden kaynaklanıyor e, o yüzden bak sana olsun bana olsun evdanlı olsun başkasına olsun önemli değil birisinin laf hakkını görürsen sen hoca yok evdanlı hoca yok bunların hoca yok bunları duyduğun zaman böylece en mukaddimeyi biliyorsun e, meseleyi karşı tarafa ünlü olarak sunabilirsin ve bu karşı tarafı düşünüyordur bak şimdi bu bir selef adı altında yani ben selefim diyorum bunlarda e, kadı olarak iki tane iki fikir akımı var değil mi? Değil mi? E, tek, tekfiri tekfirde aşırı edilenler değil mi? birincisi aslında üç tane diyelim birincisi kesinlikle aşırı edilenler birincisi nerede yapılmayacağı kayanlar ikincisi de nerede yapılmayacağı kayanlar ikincisi de tam ödüsünde kayanlar o tam ödüsünde olanlar da kimdir? tamam mı? şimdi bu tam müceye kayanları kayanlar konumuz geriye kalan gerçek ehli sünnetle tefsire kayanlar ve bu iki grup da kendilerine dünyada kayanlar diyorlar ancak bu tekfire kalan selefler gerçek seleflere ne diyorlar? Ya diyor. Neden onlar bunu tekfir etmediğinden Şimdi bunların bu lafı onların cehaletinden kaynaklanıyor Bunlara o zaman şöyle bir mukaddime sundur Şöyle bak Senin bu yürüyeceği lafının içinde ne giriyor dediğin zaman Ne diyecek sana? ona bir şeyler demesi lazım değil mi? Yani sende, sende bu videonun bazı vakıflarını ispatlaması lazım Sende bilgiyenin intikatla alakalı bazı vakıflarını zikretmediği müddetçe onun davası, onun sana tartışmaları söyleyecek bazı Şimdi bakalım, beş tane önemli nokta söyleyeceğim bu beş, bu beş tane önemli noktadan herhangi bir tanesini Hazre bulunması veya Binbaz'da bulunması veya Elbani'de bulunması veya Bence bulunması veya Ahmet'te Mehmet'te bulunması onu müziyelikten kurtarır onu müziyelikten kurtardığı anca vakitlerden bir tanesi o kurtulduğun sözü rahatlaşır tamam mı? şimdi bu beş tane söz şey söyleyecek eğer bu beş şey bak bu beş şeyden herhangi bir tanesi sende bulunmasa tamam mı? ve o da şey, o bulunan o vakta muhalefet eden o vakti ortadan kaldıracak kadar önemli bir şekilde muhalefet eden bir şey bulunmadığın müddetçe sen de sen yüzde görürsün bir cadı kurtuluşunu göğsünü de boşa çıkarır tamam mı? o zaman bir tane koyacak şey ha bir de şu önemli bak şimdi yani. o da tane kalmadan şey suratını şey, suratını atlatıp çok kötü yapmış oldu erken bulantına geldi bak şimdi Şimdi bir şey sayacağız ama ortada bunlara bir şöyle bir şey var Ahmet bu tefsircilerin bak bu tefsircilerle gerçek yani telefon düzenli tefsircilerle gerçek tefsircilerin alimleri ortak değil mi? geçmiş alimleri ortak değil mi? yani alimler ortak yani e, hepimiz ümit olmayı kabul ediyoruz Muhammed bin Abdullah Hadis kabul ediyoruz Hasan Basri'yi kabul ediyoruz İbn-i Basra'yı kabul ediyoruz e, İmam El-Bardahari'yi kabul ediyoruz vesaire değil mi? İmam Malik Dörtmüsünün hepsini kabul ediyoruz alimlerimiz zaten ha müteakhir alimlerimiz sonradan alimlerimiz gelen günümüzde yaşayanlar ayrıdır onlara göre işte bilmek için onların alimleri değildir bize göre de onların bazı alimleri bizim alimlerimiz değildir ayrıdır ama bu gördüğümüzde hani sebep dediğimiz alimler var onda yazın kesin müstahit değil mi? İşte o yüzden yani şimdi bizim bu dört şeyi söylememiz e, bizim için önemli değil ama sizin için önemli olmadığı var mı sana mesela? Ya bana da o beş tane şeyden e, o beş taneden herhangi bir tanesini sende bulunması beni ilgilendirmez ben sana bunu diyorum diye bilir böyle bir ihtimal olduğu için biz bu kapıyı onlara açık bırakmayacağız ne yapacağız Malik ne yapacağız Ahmet Şimdi beş şeyi söylersen bir de bunu hangi alimler böyle muhtelef alimdir Ben abi onların tavırları tamamıyla ne olacak? Çünkü geçenlerde benim e, sevdiğim bir arkadaşlar yani seviyorum Allah için ama e, maalesef bu sözü mevzunu anlatamadığımız bir yolu hayal ettiğimiz e, bazı noktalar var İnşallah Rabbim iyi şey verse birimizi şey anlatır tamam mı? Mesela bu konu hakkında biz onunla böyle bir e, fikir münakişe yapmıştık Ben bir bu şekilde yaklaştım ona tamam mı? Yani iyi olduğunu kullanıyorum inşallah O biraz planlamış zaten kardeşim Sen bilmiyorsun şu anki e, e, görüşü o konu hakkında ama o, onu planladı bu bir kere Bu soru bir kere tüm e, şeylerle alakalı dolayısıyla sana müjdelediği şey zaman sen dersin ki ya bir müjde vakıflarını ispatlarsın ne bir ne nasıl müjde olur veya bunu sen ne yaparsın müjde olsan söyler ya bunu bana söylersin ispatlarsın dediğini bu ya sen davanda davranırsın şimdi anladım bir şey söyleyeceğim bu bekleyen herhangi bir tane sende bulunursa sana bir insan müjde edemez birincisi sen eğer dersen ki veya ben eğer dersen ki veya bunu bak yok veya evden yok yani iman artar ve eksilir diyorsa bak şimdi iman artar ve eksilir diyorsa o bu cihetten kurtulmuştur şimdi bunlar sana mücadele ya sen tutmuyorsun sen iman artıyor eksilir diyor musun Ahmet? işte o zaman bunlar davasına bahsi olur çünkü iman artıyor eksilirden mücadele şey olamaz delil mi? delil mi? aslında Şimdi şey şey ne diyor biliyor musun? Şimdi ama sana der ki bana ne ben bu kaydı anlıyorum da ayrılmıyorum Şimdi aklını kesildi de yani aklı başında gitsin de bak Kesildi de bak de çünkü onlar da biliyor ki Müziyeler kesinlikle iman atmaz ve etsinler diyor Sen altar ve etsinler diyorsan müsaade etsinler diyor Anladın mı? Yani bunu aklı bir kesildi demez Şey aklı bir kesildi demez demez yani Ama e, bir, bir de olabilir Şimdi bak o zaman diyor ki bir şey Keser mi? geri o zaman diyor ki birinci şeyde iman artar ve eksilir bilen yücelikten kurtulur şimdi bak iman elber bahari bak bunları bilmeyeceksin çünkü bu alimleri bilmem lazım ki onların kapıları kapansın çünkü akşam laf edip bana laf edip bak e, bir sene paylarını gördünüz nasıl kabul edilmiş hatırlıyor musun? senin bilgiyle söylenen halin var mı benim bilgiyle anladın mı? Yani Bilge Arası'nın e, e, söylemediği şeyden şimdi mi söylüyorsun bunu? Anladın mı? Bunu düşünür zaten. Şey o yüzden bak Bizim insanlar peki el iman yolu diyorum kut iman artar ve ötürü bunu izledikten ama bunun kaydı olur bunun muhalefet bir şey e, tamamıyla bunun bir muhalefet görünmeyecek tamam mı? Hadi bunu söyleyen alimlerimizden kim var biliyor musun? El-İmam-ı Selam, e, İmam-ı Berdahari El-İmam-ı Berdahari var Bunun İmam Berdahari sebep alimlerimizden ve Şamsı Sünni adlı eseri var Tamam mı? Diyor ki o kadar orijinal laf diyor ki Men kâle el-İmam yezudu ve yenfut Her kim iman artar ve eksilir derse Fakat beri'e minel irca'i kulli evvel fi ahir İrca'nın basından metinliğinden tamamından geri olmuştur kişidir imandan da ayrılır şimdi sen iman artar ve eksiğe getirirsen bundan kurtulun o yüzden bizim oradan işte asanlar çıkıyoruz diyordu veya bunlar diyordu evde istediğimizi bunun hepsi hava eder onlar bizi tepkir etmesin ondan dolayı olmuştur bu adaletsizlik bu bunlar bu hangi ayetin kapsamına giriyor biliyor musun? hangi ayete mutabık ediyorlar biliyor musun bunları söyleyenler bir tepkilersizliğinden size adaletsizlikten ulaştırmak Gel bakalım ilmi sahibeleri sıraları ne de senlere senlere senlere senlere Öyle sünnetin başlarının müziğlerin başlarının ne de görün Bunların müziğlerin başlarının hangisi var bunların müziğlerin başlarından hangisi mi? Bize bu müziğlere mukavele ve sünnet var ve sünnet olacağın vakıflar var bunlar Bunlardan bir tanesi tek doğrudan ve dahi bundan atar ve sünnet diyor Ama birincisi o Tamam mı? Buraya anladın mı? uçurur hatta e, bunu sadece bak şey değil yani İmam da El-Berzahari değil Şimdi Ahmet İbni Hanbel mesela e, salların kimin içinde tamam mı? Dünyasın bunun üstüne benzer şeyler iyi söylemiştir İmam Ahmet tamam mı? Salların kimin içinde Allah'ın sünnetinde ee, İmam Ahmet, Ahmet'ten buna benzer söz, söz, sözlerdir tamam mı? Bu İmam Berdahari'nin dediği gibi. Çünkü bunun sorulduğunu biliyor musun? Şimdi diyor bir tek yüzü şey yüzlere bölünmez diyor ya Bundan dolayı kim istidarsız şey iman artar ve siz iman neyle artar ve siz yüzlerin düşmesiyle Tamam mı? Otomatikmen sen onların isimlerinden bir isimle tam bir muhalefet etmiş olduğun için yüzü olamıyorsun Yüzü olmamış olursun aslında Tamam mı? Öyle diyorsun Peki isimli soruyoruz şey Tamam da aslında sana kimsenin yüzü için ders etmez İmanında istisna caizdir Her için ders etmez İmanında istisna caizdir Bu kişi ile ilgilenirsen tutmuştur Sen diyor musun İslam'da şey imanda istisna caiz ben de diyorum, Erman de diyorum, ben de diyorum, şimdi diyor vesaire, şakasıyla diyor vesaire. Ne diyorlar bunlar? Bunlar diyorlar ki imanda istisna caizdir. O yüzden istisna, imanda istisna caizdir yani bir insan yolun devamlı bir şey mücadildir aslında insan görüşüne müsaade edilen bir şey olmuyor tamam mı? bunu mesela kim söylüyor bu sebep alimimizden? El-İmam Abdurrahman bin Mesih var tamam mı sebep alimimizden? bunu söylüyorlar ve hangi laf tutamıyor biliyor musun? Abdurrahman bin Mesih diyor ki Aslul irca adamın istisna Mürciyenin affı istisna yapmadan bakın bakın müddelikten bahsediyor ilk müddelinin aslı istisna yapmaması demek sen istisna yaptığın zaman müddelikten kurtuluyorsun çünkü müddelinin istisna istisna yapmaması sen ne zaman ki daha dedin ki İslam'da istisna caiz yani ben inşallah mümin demem caiz o zaman ne oldu? müddelikten kurtuldun müjdeye girildi neden çünkü müjdeler ne diyorlar iman sanırdır niçin sen istisna yapacaksın diyorlar Tamam mı? Üçüncüsü amel söylediğim zaman bunu, bunu sadece üçüncü şık olarak söyleyeceğiz aslında çok bilmeyecek ileride gelecek çok önemli anlamıyorsunuz ileride keskin mevzularıyla da alakalı tamam mı? şimdi üçüncü soru bunu yaptığında bunu iktidar ettiğinde bunu inandığında bunu müjdeysen size kurtaracak senin bu konunun müjdeyi cevap verir diye üçüncü soru ama müjdeler azalar ile yaptığı herhangi bir amel dini amel edemiyor dini muhalefet olan bir amel tamam mı bak azalar ile lafızlarına bir tanık önemli şey azalar ile dine muhalefet eden yani haram dine muhalefet eden herhangi bir ameli yapmayı küfür görmüyor diyorlar yani sen azalar ile hangi küfür ameli işlersen bize onların katında küfür değil diyor onların katında bu amel küfür değildir tamam mı? Bakın tane Allah küfür şey değildir Bunun Resulü'nün şey mesela şey kitabında Sa'il'in Mesul adlı kitabında bunu kendi söylüyor Şimdi diyorlar azalar ile amelin ameli yaparak bir insan kafir olmak için günah diyorlar Anladın mı? Azalar ile amel Bakın mesela evli sınıfı azalar ile amel işliyor şüphe girersin değil mi? Mesela bir insan bir hüsranı yoksa bir insan şüphe girer veya ticaretin gönlünü aldı attı Değil mi? Bak bunlar ağzalarla amel değil mi? Bunlar ne farklı? Ya bütün peygamber Nebi Süleyman'ı öldürdün. Bak bunlar ağzalarla amel. Değil mi? Bir sürü örnek verebilirsin. Ya işte e, Resulullah Süleyman'ı sövdün. Allah'a sövdün. Hatırlıyor musun? Bunun ne? Ağzalarla amel değil mi? Ölçümüze göre bu ağzalarla amel kendi başına bir küfürdür. Değil mi? Bunları yapan da kafir olur. Doğru mu? küfürünüzü beyan ediyorsun kişileri tanışmıyor ama bilgiye göre bunlar küfür değildir azalarla amel küfür değildir bak şimdi bilgiye göre ama bilgi de Allah planları diyor ee, bu toplumların nasıl alakasını uzaklaştırmasın böyle bir çok diyor müjdeler bizi biraz daha açmamız lazım o yüzden şöyle bir örnek vereyim bak şimdi mesela bir bilgiye götürün ki şey. mesela bazen sanki demin şöyle şey anlatayım mesela bilgiye ne diyor biliyor musun diyor ki e, Allah'a veya Allah'ın dinine söylen kafir tutuyorlar bak şimdi dikkat et Allah'a veya Allah'ın dinine söylen kafir veya Kur'an'ı Yurkan veya Peygamber'i öldüren vesaire kafir diyorlar Kur'an'ı kafir dinine atan kafir diyorlar bak şimdi şimdi selefi ne diyor şimdi olan selef yani biz ekmesine ne diyoruz biz de aynısını diyoruz diyor ki Allah'a sönmek Resulüne sönmek ki Allah'a filan iadesinde filan nasıl kafirdir ancak aralarında fark var ama bu fark çok ince bir fark burada maalesef e, bazı evli sünnet alimlerimiz bile taktikte zannediyor tutmuşlardır bu noktada bunu o yüzden şimdi açmak istemiyorum tamam mı burası şimdi açmak istemiyorum bu çok önemli bir şey nokta diyor ki evet Allah'a ve Resulüne sünnet küfür tamam mı? Tamam mı? ancak aradaki farklı Sözlü sünnet sölesi Allah'a sözlü küfür derken niye izleyi diyorlar biliyor musun? Allah'a sözlünün bizzat kendisi o sözlü olayının var ya Sözlü kendi başına başka başına bir küfür diyorlar Ama sözlünün kendisi küfür diyorlar tamam mı? Ancak e, müjde böyle dönüyor müjde ne diyor musun? kendisi küfür değildir sözlü sebep olan şeydir yani nedir? bir insan bir insan diyorlar ki kalben sevmeyi haram kabul etsin bununla beraber Allah'a küfür etsin kafir olmaz diyorlar tamam mı? Allah'a bak şimdi bir insan Allah'a sevse ve severken de sevmenin haram olduğunu bilse haram yani bundan çıkarmak çıkaran haram dedi normal haram olduğunu bilse bu adam nedir? kafir olmaz diyorlar tamam mı? ama diyorlar ki e, olmaz diyorlar ama diyorlar ki e, bunu helal kabul ederse şey, yani Allah'a söylemeyi helal kabul ederek şey söylerse o zaman kafir oluyor tamam o zaman aralarındaki ki Allah'a söylemek küfürdür Allah'a söyleyen kafirdir diyor Yüzde diyor ki Allah'a söyleyen kafir ancak şöyle diyor ki söylemenin kendisi kendisi başlı başına bir küfürdür ancak yüzde diyor ki bunu diyor söylemenin kendisi küfür değildir diyor Bakın, bak sorunun bizzat kendisi küfür değildir ne diyorlar diyorlar ki küfürü alamettir küfürün delilidir diyor küfürü ana alamettir yani bilgi amelin kendisini küfür diye vasıflanmıyor tamam mı? yani. çünkü Mesela onlar bazen görürsün onlar bir adamı ne yaparlar? Tekfir ederler Allah'a söyledi diye. Ama tekfir etmelerinin sebebi bak şimdi insanları küfür gördüklerinden anının bizzat zatını küfür gördüklerinden değil. Neden? Bunlarda daha açlar. Tamam mı? Neden? Çünkü neden bunlar amelin zatını yani bunlar bizzat amelin zatını küfür görseler kendi e, isimlerini muhalefet edecekler. Onlar bundan korkuyorlar. Neden? Çünkü nasıl şöyle bir kutsal için bir düşünsen, mezun sözü düşün ki bunlar anlamı imandan cüzdanmıyorlar, az önce anlattık ya, anlamı imandan cüzdanmıyorlar. Bunlar amel imandan cüzdanmayan bu insanlar nasıl herhangi bir amel yapana tahsil etsinler ki? Hem de oturulma tahsil etsinler. Bundan dolayı diyorlar ki amelin bizzat kendisi kısa değildir. Anlatabiliyor musunuz? Bizzat kendisi şükür değildir amelimiz sadece e, o amel Allah'a sorunu şükür değil ama e, şükür delaleti yani ne? kalben onun şeyine alameti kalben Allah'a e, e, Allah'a şükür etmeyi caiz görüyor vesaire buna delaleti halbuki yok bir insan Allah'a küfür etmeyi caiz görmediği halde değil mi? caiz görmediği halde de Allah'a küfür ediyor doğru değil mi? haram olduğunu zannediyor değil mi? haram olduğunu bilgi halde de Allah'a küfür eden insanlar yok mu? bir insan şimdi ki Allah'a ölçü olmak küfürdür ama kafir olduğunu bilmezse bu kafir olur davranmış şey, bahçe pardon lafızlar tarzı bu insan bütün bu günümüzde Allah'a sözler haramdır ama bunlar civarın bir şey olmadığını bilse buna rağmen adam küfre girer tamam mı? buna rağmen adam küfre girer çünkü amelin bizzat zatı küfürdür tamam mı? bu, bu, bu, bunu biraz e, acılı ileriden daha, daha karşıdan gelecek Dördüncü şey söylüyorum İki tane kaldı Kısa bunlar Şimdi bak bu dördüncü şeyi senin söylediğin zaman müjdeyi sen kutladın O yüzden sen şimdi bir insan sana müjdeliği zaman sen diyorsun zaman bak kardeşim ben mesela şöyle şöyle amellerin zahirine şunu görüyorum Müjde görmüyorum Sen bana müjde verip bana gayetsizlik yaptın Bana onların noktalarını verdin ama bak ben sana ağzımla söylüyorum Anladın mı? Ben sana ağzına söylüyorum ki imana sarılık Sana ağzına söylüyorum ki imanda ıslah caidir Sana ağzına söylüyorum ki e, azalarla amel işleyerek kişi kafir olabilir Değil mi? Mesela azalarla amel işleyerek kişi kafir olur Allah bizim namazın tartıyor Hatırlıyor musun? Namazın ama müjdeli bir namazın tartıyordun diye kefil olmak Ancak sen namazın tartını falan geri sonuçluyor Diyor ki zaten namazın tartısıysa o tartın mutlak sandısı kıfırdır yani olur mu? Yani sen sandalyelikten dolayı sormasan küfürdür ama müziğelere göre yok sandalyelikten dolayı e, sansılmazsan tamam mı? E, kesinlikle olmazsın ancak helal kılarsan olursun ya namaz kılmamak helaldir böyle diyor sanıyorsun anladın mı? Peki, dördüncü şey ne anasını söyleyeceğim sen söyleyince anlatamıyorum yüzde ölçen kısımları fakat yüzde ne diyor diyorlar ki kesinlikle günahlar imana zarar vermez peki sen zarar verebiliyor musun Ahmet? diyorsun değil mi? Bazı günahlar var ki yaptığın zaman imanı ısırsın bazı günahlar var ki yaptığın zaman imanı çoktan silah ama senin kadar ne olur zarar verir imana ya ısırsın ya çoktan silah değil mi? ama müjde ne diyor günahlar imana zarar vermez tamam mı? ne zaman ki günahlar imana zarar verir dedim bunun üzerinden tutandır al bugün Elvan'ın yüzünü yüzüyor diye bağıranlar şu kanlık yapan insanlar kendileri de adları gibi biliyorlar ki Elvan'ın şey, anladığım şey günahların imana zarar vereceğini söylüyor vereceğini olarak müddelikten kurtarıyor bunların bugün biliyorlar anladın mı? çok güzel bunu, bunu ama e, şey e, yani bunu İmam Ahmet Hüseyin söylüyor mu? İmam Ahmet Şimdi İbn Teymiye işte işlediği risalet malumlarını söylüyoruz değil mi? Bunlar sahipler tabansız diyor Adam sana yüzüyor bize sen diyorsun bak İmam Ahmet'e göre ben yüzüyorum bak İbn Teymiye'ye göre ben yüzüyorum Bak El İmam Dardahari'ye göre ben yüzüyorum Bak Abdurrahman İbn Mesih'e göre vesaire ben yüzüyorum tamam mı? Ha, sana göre yüzüyorsan şimdi takarsını göre alimlerin aslında anladın mı? Beşinci soru sen dahil ediyorsun ama kısadan dahil ediyorsun Söyleyeceğin zaman seni yüzgelikten kurtaran Özellikle ben Albani çok çok üzülmüştüm çünkü en çok yüzge damgasından maalesef Albani Bütün yüzge suyu kaldı ki abi Yüzge suyu Albani e, ehlisinden suyu kalıyor biliyor musun? O zaman Albani böyle en, en yüzgeler gibi göremiyorsun Bunlar sorucu günümüzde gören insanlar anladın mı? Bu beşinci söz öğrenimler yapacağım da şey, seni bir şeyden tutulacak müzeyekten tutulacak önemli şeylerden bir tanesi tutulan İman selefin ünlülüğü nedir? Söz ve amel yani zil, e, zille söylemek ağzalarla amel etmek ve e, kalbine tatbik etmek İman mıdır? Ama ünlülüğü ne diyor? Ünlülüğü ne diyor? Amel ünlülüğünden ne diyor? güzel yüzün sen ne zaman çocuğun ameli imanı soksun o zaman sana hiç ömür yollamış peki evladım ameli imanı sokmuyor mu? sokuyor o zaman nasıl yüzün bak o zaman yüzünün en önemli dört faslını bitirdik oluşmasına müsait bu dört vakıftan da bir e, darif evladım düşünsene ya en baba en kral faydalarını söylüyorsun Elban, Elban'da bu dört kilo yok Anladın mı? O zaman nasıl Elban'ı izliyor Ha e, mesela insan da gelmişlere derse mesela o da yani şöyle der mesela elbaniyi görürsen ufak tefek noktalarda ışınlanır ama sessizler böyle mi diyor? ha? Doğrudur. Ama bu sessizliğin e, elbaniye karşı söylüyor ki bazı tamam mı? Hiç onlar arayası yok ya adamın tam bir müziği yanlar var ya adamın tam bir yolu o e, Allah'tan kork anlatabiliyor muyum? adam hiç yapmıyor tamam mı? Cüzdan dedim zaten bak e, üzümün mübarek yok üzümün mübarek büyük şeref halinde değil mi? Üzümün mübarek e, soru soruyorlar adamın birisi soru soruyor şimdi e, şeyde Halil'in e, sünnetinde tamam mı? Bak Halil'in sünnetinde bir rivayet var bu kesin çocuklardan adam tamam mı? Halil'in diyor ki Celi Abdullah bin Mübarek geliyor diyor ki Erkan irca yani ircayı insan irca görüşünden için veya ircayı yüzleri benziyor musun diyor tamam mı? Şey, İbn-i Mübarek Kale İbn-i Mübarek diyor ki Ennene akulu el-iman kavlun ve amelun Ben diyorum ki yani bak şunu bana diyor subhanallah Ben diyorum ki iman söz ve amelden ibarettir Yapınca amel irca o zaman nasıl ben yüzleri benziyor oluyorum ki? yani nasıl müdürlüğü ölçüde diyor ki bak görüyor musun karşı tarafın kendisinin müdürlüğü söz etmesini nasıl zat ediyor reddediyor demek ki selef alimlerin katında neymiş bir insan amelin imandan görüyorsa müdürlükten kesilmiş bak Allah niye katında nasıl bir adam amelin imandan görüyorsa müdürlükten kesilmiş Allah gördün mü ama hani adamın fiilini niye geçiyor adamın sözünü niye reddediyor diyor ki ana akıdan iman sorunu amel ben diyorum ki iman sorunu ameldir bütün de ara ama o zaman nasıl irca görüşünde olacağım? Nasıl bir irca görüşünde olmuşsunuz? Olur mu? Ben ne demiş oluyor? Yani ben iman, söz ve amel dediğim zaman Mürciyelere mutalama etsin Mürciyelere iman, iman işler için ne? Amel imandan ne doğrudur? Göz kaybımızdan bir İnşallah burada bırakalım Tamam mı? Ee, zaten daha da geç olur inşallah önümüzdeki dersi e, kaldığımız yerden devam edip Rabbim muvaffak olsun inşallah anlamına nasıl olsun Allah'a emanet olsun Allah'a